Medicus tusculi habitat. Iulius servum suum tusculum ire iubet, atque medicum marcesere. SIRUS equum ascendit, ad opidum it, medicum marcesit. Servus cum medico ad villam revenit. Medicus interrogat. Quis aegrotat? Iulius, meus quintus filius aegrotat. Ambulare non potest. Medicus, cur ambulare non potest? Julius, quia pes eius aeger est? Puer stultus est, medice? Nidum in arbore reperit, arborem mascendit, de arbore cadit. Itaque pedem aegrum abet, nec ambulare potest. Julius medicum ad cubiculum quinti ducit. Medicus cubiculum intrat, ad lectum adit, atque puerum aspicit. Quintus quietus super lectum jacet, nec oculos aperit. Medicus puerum dormire videt. Medicus dicit, puer dormit. Sira, quae male audit, et quod medicus dicit, audire non potest, itaque interrogat. Quid dicit medicus? Claudia, in aurem sirae, medicus puerum dormire dicit. Quintus oculus aperit, atque medicum adese videt. Puer, cui medicum timet, nullum verbum facere audet.